Dhe përkujto kur përkujtimi bën dobi. Ne po kalojmë ditë tona me muajn e Ramazanit, me një muaj të zgjedhur nga gjithë mujt e vitit. Nga urtësia e Allahut Azza wa Gjell është se krijon edhe zgjedh. Ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, Wa jakhluku ma jasha'u wa jakhtar, Ai krijon ç'a don edhe zgjedh çfarë don. Kështu Allahu subhanu wa ta'ala ka kriju planeta e ka zgjidh tokën për vendbanim për njerëzit. Ka kriju njerëz edhe prej tyne ka zgjidh pejgamber, nuk i ka bo të gjithë pejgamber. Ka zgjidh, ka, ka kriju njerëzit, pastaj i ka nda në besimtar dhe jo besimtar. I ka zgjidh besimtarët. Na ka zgjidh kur na ka bo prej besimtarëve. Na ka bo pjesë asaj hises pejgamberëve. Kështu edhe prej mujve dhe vendëve. Allahu Azza wa Jalla ka kriju tokën dhe ka zgjidh disa vende. I ka vlerësu ma nalt. Sikur e ka zgjidh Mekën dhe Medinën edhe ka zgjidh Mesxhidul Aksanë. Prej xhamive i ka zgjidh tri xhamitë. Prej mujve Allahu subhanahu wa taala e ka zgjidh mujin e Ramazanit. Dhe në këtë muaj e ka bo ma me vlerë nga gjitha muajt. E ka përmend në Kur'an Për vlerë, për vlerën e këtij muji. Sikur na ka dhonë sinjal, na ka kallëzu se pse është më i vlefshëm. Ka thonë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muji i Ramazanit është muji në të cilin ka zbrit Kur'ani. Kan thonë dijetarët, prej tyre ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, se Kur'ani ka zbrit i plot në qiellin e tokës. I plot. Ka zbrit në Ramazan. Në këtë Ramazan do të thotë ka zbrit udhëzimi për njerëzit. Kan zbrit argumentet e qarta dhe ka zbrit ndarja mes të vërtetës dhe të kotës. Shehru Ramazan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas udhëzim për njerëzit. Muaji i Ramazanit në cilin ka zbrit Kurani udhëzim për njerëzit. Domethënë këtë muj zbriti udhëzimi për njerëzit. Wa bayyinati min al-huda. Argumente të qarta nga udhëzimi. Wal furqan. Zbriti Kur'ani që është ndarës mes të vërtetës dhe të kotës. Do të thotë mirësia e krejt kësaj dunjaje ka zbriti këtë muj. Andaj e ka këtë vlerë. Andaj e ka da Allah azza wa jalla edhe natën e këtij muj. Dhe nata e Kadrit. Dhe për të Është natë e cila vlen sa një mijë muaj. Allahu subhanahu wa taala nga karakteristikat që i ka lënë këtij umetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se jeta është e shkurtë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se jeta e umetit tem është mes të 60-tave dhe të 70-tave. Po Allah subhanahu wa taala ka kompenzu aty, na i ka kompenzu neve me këtë mujin e Ramazanit dhe me këtë natën e Kadrit. Kështu që sa herë që muslimani e zën Ramazanin sikur ju kanë shtu 80 vjet, 80 vjet të tjera me ibadet, nëse i ka shfrytëzu n'ibadet. Fjala është se Allahu subhanahu wa taala paska zgjidh këtë muj dhe kjo ky muj është muj i shancës. Për shkak se besimtari në këtë dunja është në tregti me Allahun azza wa jall. E keni pa qysh marrin njerëzit turr kur dëgjojnë se një kompani ka bo lirim për një muj. Ka bo lëshime, çmimet i ka shumë lirë. Dhe vrapojnë krejt për me bo atë biznis, për me fitu prej çështjeve të dunjasë. Allahu subhanahu wa taala shpërblimin e tij në këtë muj të Ramazanit sikur na i ka zbrit çmimin me pak punë na shumë me fitu. Ka kërku pak e na me fitu shumë. Dhe na i ka dhënë një shans prej 30 ditëve. E kjo është muj i Ramazanit. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot utlubul khaira, kërkoni mirësi, kërkoni të mira. Wa inna lillahi lanafahatin. Vërtet Allahu i ka disa lehtësime, disa dhurata. E kërkoni, kënd don e godet me ta. Kënd don Allahu subhanahu wa taala nga dhuntia e tij. Kujt don ja jep dhe nga dhuntia e tij ka qenë nga mirësia e tij që na i ka dhënë neve. Na i ka mundësu këtë muj të Ramazanit dhe nëse dimë me shfrytëzu, nuk do të pendohemi nëse vitin e ardhshëm nuk e gjejmë, nuk takohemi me këtë muj. Nëse dimë me shfrytëzu këtë muj dhe takohemi me Allahun Azza wa Jall, Nuk kemi mu pendu. Prandaj, duke e ditë këtë muj të madh, dhe duke e ditë, duke e ditë vlerën këtij muji, e para punë të cilën kisha me këshillue musliman, vetën edhe ju, që për mujt e kalum, në s'pari me bo një pendim të sinqert te ka Allahu Azza wa Gjell për mëkatet e tona. Asgjë s'jan lumejt e kësaj bote as pushimet që i bojnë musliman, verës në kohën e sotme. Allahu subhanahu wa taala vllazni, nuk flet imagjinata. Jeto dhe mundohu të ndalesh në fjalët e Allahut Azza wa Jalla dhe kujtoj. Sikur me të thanë një shok i yti, se qëtu afër meje dikun me një fshat asht hap një bazen i madh. Dhe ki nga gjitha mirësi çka ta don syni s'ke asnjë sen për me pagu e kishe besu këtu Allahu subhanahu wa ta'ala po thot kam kriju xhennetet dhe në te ka lumej çka syni s'ta ka pa çka thotë pejgamberi sallallahu alejhi ve sallam se në xhennet Ato pushimet verore çka sun i ke kalu ti e që ke mendu dhe i ke imagjinu apo me i ba pas të janë ofru mundësit për me i ba Allah subhanahu wa ta'ala me pak mund po kërkon prej teje të jep çka as syni s'e ka pa as veshi s'e ka dëgju as nëpër mend nuk ka shku Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu. Në ditën kur Allahu subhanahu wa taala nuk i poshtron pejgamberin dhe ata të cilët kanë besuar. Dhe kjo është puna e parë që ne e kërkojmë për besimtarët. Kjo është puna e jonë e parë për me rregullu lidhjen tonë me Allahun azza wa jall. Pendim i sinqert se nuk do të kthehemi mbrapa në mëkatet e tona që i kemi ba para këtij muji, gjatë vitit, që ta fitojmë atë që Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka premtue. Pastaj, puna e dytë, lënia e zullumit, e padrejtësisë, Kërkimi i halallëkut prej vllaut vllaut musliman Kjo është çështja e dytë që në këtë muaj të Ramazanit mos me na ik ky muaj para se me kërku halallëkun prej njani-tjetrit vllau musliman prej vllaut tij musliman El muslimu ahul muslim ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimani ashtë vllau i muslimanit La jadhlimuhu, nuk i ban zullum, nuk i ban padrejtësi. Nëse i ke bo padrejtësi në pasuri ose nderin e tij, kërkoja hallallëkun prej tina. Dhe çështja e tretë në këtë muaj që e kërkojmë është pastrimi i zemrës. Muslimani me u mundu me pastru zemrën e tij, me largu zilijen dhe hasedin, të gjitha veprat e këqija që i kena në zemër, mu mundu me i largu, me i pastru. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cili musliman është ma i mirë. T'i bojmë këto tre çështje para se mi fillu tjerat. Pastaj të dimë se ki mujë i Ramazanit është mujë i faljes. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo mujë për mi falë, për me nashkiru nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Do t'i falen mëkatet e tij të kaluara. Është muji i faljes. Allahu subhanahu wa taala na fal nëse e kalojmë këtë me agjërim. Ramazani është mos me bo na amo qysh e kanë pas adet Ramazanin. Secili pe e kalon ma tepër në gjum. Ramazani nuk është muji i gjumit. Ramazani është muji i punës. Është e kundërta e asaj çka njerëzit mendojnë, nuk është muji i përtacisë. Nuk është muji i koprracisë. E kundërta është medrese, është shkollë, ku ti ndaj Allahut, Zotit tregon robërinë tonë. Mëson Allahu subhanahu wa taala se gjatë mujve jashtë këtij muj ti dosh me jetu qështu qysh po jeton mujin e Ramazanit. E keni pa. E sheni çohemi në syfyr dhe i presim minutat e fundit dhe pastaj të gjithë nalmi nga ushqimi dhe pija. Dikush po na thot mos hani dhe mos pini. Ai është zotnia i jonë dhe miku i ynë, Allahu subhanahu wa taala. Dhe respekt ndaj fjalës së tij po e ndalim ushqimin. Se jemi rob të tij. Allahu po na mëson me jetu rob të tij me kan. Dhe kur vjen koha e ushqimit, na jep leje me ngranë dhe na hajmë. Dhe kur vjen koha e namazit, na obligon me namaz. Dhe kur vjen koha e sadakat el-fitrit, na obligon me sadakat el-fitr. dhe na ndalon nga veprat e këqija dhe na urdhëron të mira. Kjo tregon se ti je rob i Zotit, dush me jetu si rob i Zotit. Jo adet, jo gara në gjumë, ka thonë Allahu, wa fi dhalike falyatanafasil mutanafisun. Për atë xhennetin le të bëjnë gara garusit. Në vepra të mira. Po na mëson Allahu azza wa jall që na dhe jashtë ti mujit kështu do të me jetu. Me këto është një trajnim 30 ditësh se qysh do të me jetu muslimani. Qysh do të me kanë me Allahun subhanahu wa taala? Ku dush me gjet ti vendin tënd? Dush ta kuptosh se vi pozita yte është rob dhe Allahu është zotriu yt. Edhe në këtë muj, edhe jashtë këtyre mujve. Këto 30 ditë jepi mundin maksimum dhe pastaj këtë që do ta mësosh gjatë këtij muji, mos e lë mas mas këtij muji. Vazhdo. Të jetosh rob i Zotit. Ky është qëllimi që Allahu të ka krijuar në këtë tokë me jetu e me qenë rob i Zotit dhe jeto si rob i Zotit në këtë muaj edhe në muaj të tjerë. Nuk është muaj i përtacisë, nuk është muaj i gjumit. Muajn e Ramazanit muslimanët e kanë bërë luftën e parë, luftën e Bedrit. Sikur t'ish kon muj i gjumit, ishin fjetë. Në mujn e Ramazanit, muslimanët e kanë shlirue Mekën. Ata nuk e kanë kuptu Ramazanin na qysh pe kuptojmë. Ata e kanë kuptue Ramazanin shansë për me fitue shpërblimin te Allahu Subhanehu wa Ta'ala. Andaj kanë bo gjitha ibadetet më të mira që mujnë me bo, me ja bashkangjit Ramazanit. Me bo çdo ibadet që m'ju ngrit vlera dhe ti agjërushëm. Prandaj, ka ardh prej selefve se gjash muj dit, masi e kanë kry Ramazanin, kanë bo lutje që Allahu Azza wa Gjell me ja pranu atyne ibadetin. Gjash muj dit me ren, kanë bo ibadet që Allah, kanë lutë Allahun që Allahu me ja pas pranu ibadetin e Ramazanit. Pastaj gjash muj dit tjera e kanë lutë Allahun me ja mundësu me zonë Ramazanin. E kanë imagjinu ta zajnë Ramazanin ditën e verës. Nuk është sikur ne. Nëse është verës nuk agjërojmë, nëse është dimrit agjërojmë. Ata e kanë imagjinu le të na bjen Ramazani ditën e verës. Për shkak ditës gjatë. E kanë llogarit shans të madhe dimrin ku an nata e gatë me bo ibadet. E shans e fort e mira për me u kthy kah Rabbuna Xherim kështu kan qen kështu e kan kuptu dinin kan bo gara në vepra të mira ramazanin shans me shku të pastër të Allahu azza wa jall pa mëkate, andaj e kan kalu në ibadet jo në gjum jo në vepra të këqije u ndan nga gjitha veprat e këqija që Allahu azza wa jall, edhe pse kan qenë rob më të mirë në fytyrën e tokës po në ramazan e kan shtuar Mujn të cilin ka zbrit Kur'ani, mos ju ndani Kur'anit. Imam Maliku rahimahullah kur ka ardhur muji Ramazanit ju është nda të gjitha mexhlisëve që ka i ka bo gjitha ndeja që i ka bo me hoxhallar ka qenë alim i asoj kohë Edhe hadithet, mexhliset ku i ka marr, ku ka mbajt me mësimin e hadithit i ka lon. Edhe ju kanë da leximit Kur'anit me shkrim. Tu e lexu. Kanë qenë hafiza. Mirë po çka? Kanë lexue me marr shpërblimin dy herë. Një që e lexojnë dhe një që shikojnë në Kur'an. Ju kanë da e kanë llogarit muj Kur'anit dhe janë marrë më së shumti me Kur'an. Prandaj në këtë muj ne mos me ju nda Kur'anit. Në këtë muj mos me ju nda Kur'anit. E dyta mos me ju nda namazit natës. Namazi i natës është i cili të forcon për me kalu ditën. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka urdhnu Allahu subhanahu wa taala në Mekë me u çu me bo namaz natës. Krahaso, pejgamberi sallallahu alai sallam ka jetu në Mekka i dobët, s'ka pas pushtet, s'ka pas shokë, kush me ndihmu, pak, ata që janë konë gjithë janë konë dobët, dvaf. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala kur të këshillon çka është ajo ty çka të ndihmon për me bartë këtë fjalë të ranë, të madhe, davetit, me ja mësu njerëzve fenë, e urdhërën me namaz natën. Qumil lejle illa kalila Ngritu gjatë natës përveç një pjesë të vogël të natës Qohu falu gjithë natën përveç një pjesë të vogël të natës Bëne gjumë Shumicën e natës Bëne ibadet Nisfahu Au inqus minhu qalila Po deshte Fale gjysmën e natës Apo pak më pak si gjysmën e natës Kaloj në ibadet Për shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala po i zbret Kur'anin, fjalë e madhe, fjalë e randë, sulmet mëdha gjatë ditës, i duhet diçka çka e forcon atë. Çka qëndron para xahiljetit asaj kohe, e ka namazin e natës. Nëse muslimant t'ju dahen namazit natës sot, me çka qëndrojnë ata gjatë ditës, nuk kanë me çka me qëndru. Prandaj muslimani i cili ka kuptu fenë, le ta din se shoku ma i afër, më s'shumti që e ndihmon me qëndrue, është namazi i natës. Po kur nuk bëjmë namaz nate, pastaj vjen Ramazani dhe i ikim, lodhemi nga namazi i natës, vaj halli për ne. Ka thanë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem për një sahabi Ka thënë ni'me rraxhulu lev kane jusal-li bil-lejl Sa njeri i mirë ishte konë sikur kish falë edhe namaz natës Nuk ka qenë në kohën e tyre e njohur muslimani mos me fal namaz natë, mos jashtë Ramazanit, mos folmi për Ramazan. Ne po flasim tash për Ramazan. Nuk i takon një të riut musliman me i ik namazit të natës. E për ditët, atë i ke të obligume. Namazi i natës është nder për ty. Kur ti tregon mosnevojë për njerëzit për dunjanë e tyre, kjo është krenaria yt. Kur të ngajsh mas dunjas tyne, kjo është poshtërsia yt. Ndërsa nderi dhe respekti yt është namazi i natës. Pra na duhet n'këtë muj me mbledh mes veprave të mira në agjërueshëm. Me ba vepra të mira. E Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem na ka këshillue namaz. Agjërimi, Men same Ramadane imanen wa ihtisaben, ghufira lehu ma taqaddama min dhanbih. Kush agjëron Ramazanin me iman të plotë dhe bindje dhe shpresë se Allahu azze wa xhel do ta shpërblejë, atij i falen mëkatet e kaluara. Agjërim, ibadet dhe lexim Kur'anit. Tre gjana të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kjo nuk na ndalon që mos me u marr me vepra tjera të mira. Sa ma shumë me i shtu veprat tona të mira në agjërueshëm. Tha, Maxhtema'ne fi mri'in illa dakhala al-jannah, Nuk bashkohen me një person, me një musliman, këto veti, vetëm se hyn xhennet. Agjërueshëm, mundohu me përcjell xhenaza, vizitën e të smutëve, musliman, spitalet janë të mbushura, shkon një viziton, kish problemin e madh, të varfër, jep, sa Allahu t'jep ty, Bëni këto, me lejen e Allahut Azze wa Gjell nuk pendohesh nëse takohesh me Allahun Subhanu wa Ta'la. Dhe falënderon Allahun Azze wa Gjell për të mirat dhe dhuntitë e tij që na i ka dhanë dhe na i ka mundësu me agjërue dhe kemi me ngranë dhe me pi. Kanë kalu kohë të vështira për muslimanë. Thotë Ibnul Xhauzi rahimahullah, na flet për vitet katërqind e katërdhetë e nantë të Hixhrit dhe vitin katërdhjetë deri në vitin katërqind e gjashtëdhetë e dy të Hixhrit. Flet se janë sprovu muslimanët me fukarallëk, me unësi, çka s'ta merr mendja. Thotë derisa i kanë hangër qentë. Derisa kanë hangër mish qeni. Ka shku edhe ma shumë se kjo. Derisa njerëzit i kanë nxjerrë të vdekunit e tyne prej toke dhe kanë hangër mishin e tyne. Këto kanë qenë kohë të vështira, derisa njeri ka hangër mishin e grave të tij edhe fëmijve të tij të vdekun. S'kanë pas çka me hangër. Në vendet muslimane të Irakut, Sirisë dhe vende tjera të gjitha, kjo çështje ka ndodhë, qysh e përmend Ibn Xhauzi Rahimahullah. Në kohën tonë, na kena me ngranë edhe me pi. Ka dhonë Allahu Azza wa Gjell me bollëk. Meriton Allahu që na shumë me falënderu për këto të mira.